predavanje. Je tako? došli smo do poglavlja viđenja meleka od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne postoji dokazi da je poslanik sa ostalim vidio meleke u oblicima u kojima je uzvišen Allah stvorio. Osim što se navodi da je vidio Džibrila a.s. u njegovom pravom obliku, to je izuzetak iz tog pravila – vidio ga je, sallallahu sallam, dva puta. Kaže uzvišeni Allah, o lekad ra'ahu bil ufuqil mubin. I on ga je na obzorju jasnom vidio. O lekad ra'ahu nezleten uhra inde sidretil munteha. I vidio ga je i drugi put kod, sind, kod sidretul munteha. Pa je ovo dokaz da je poslanik sa osam vidio Meleka Džibrila, znači dva puta u njegovom a, obliku kome ga uzvišen Allah stvorio. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, pitala sam poslanika sa o ovim, ova dva ajeta. Pa je rekao, kaže, to je Džibril. To je Džibril. Vidio sam koga? Džibrila, ali sram. I nije ga vidio znači, u liku kome ga je uzvišen Allah stvorio nego ova dva puta. Kaže, vidio sam ga da silazi sa neba za svojom, kaže, svojom uh, grandioznošću je zatvorio uh, kompletan horizont. <clears throat> I pitala Aisha radijallahu ta'ala na poslanika riječima, thumme dana fetedella, ili je pitana o tim riječima, pa kaže, jeli, zatim se približio i nadnio, kaže, to je Džibril a.s. Dolazio je u liku čovjeka, a toga, od tog puta ga je vidio poslanik sa svom njegovom pravom liku. Pa je zatvorio kompletan horizont. I došlo kod Buhari i kod muslima da je poslanik sa osam vidio Džibrila a.s. i da je imao 600 krila. ovo viđenje nije jednostavno. Možda neko smatra, to vidio je poslanik sa osvijem, vidjeti ta bića Allahova posebna odabrana, kakva, kakvim nema sličnih. Zamislimo da ko je čovjek i šta je čovjek. Džibril, toliko stvorenje, koji je Allahu pokoran, a nađete čovjeka onda da se oholi. Pa je vidio poslanik sa osvijem najbolje stvorenje od Meleka, to je Džibril a.s. Iako je, jel, spominjali smo možda nekada davno, razilaženje među činjacima, da li su bolji ljudi ili meleki, jel tako? Pokorni ljudi ili meleki, ko, su, ko je bolji? Pa smo kazali da je to pitanje mm, kome nema nekakve posebne praktične koristi, a niti je Selef o tome plaho raspravljao. pa je vidio poslanik, sal znači Džibrila, a, u pravom liku i osjetio je tad veliki strah. Međutim, može poslanik, a i čovjek koji nije poslanik, može vidjeti Meleka u liku kada se, znači, pojavi u liku kome nije u osnovi stvoren. Pa je tako dolazio Džibril poslaniku sa osvijem često u liku Dihijel Kelbija, pa su ga vidjeli ashabi. Znači, ashabi su ga vidjeli samo što nisu znači znali ko je i šta je dok nije, dok nije otišao. Dolazio bi, imao bi jako bijelu odjeću, a imao bi crnu kosu. Bijela odjeća i crna kosa. Lijep izgled a kod imama Ibn Hibbana u Sahiju se kaže i crna brada. Dolazi od Džibrila sa bijelom odjećom, crnom kosom i crnom bradom. Tako je dolazio poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. I to je došlo tako u poznatim hadisima. Kaže, Bola Ali je prenoseći od jednog čovjeka od ashaba, kaže, izišao sam jedne prilike želeći doći kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa sam, kaže, vidio čovjeka da mu prilazi. Pa sam nakon toga, kaže, pitao me poslanik, sam ga vidio, kaže, jesam, vidio sam ga. Kaže, znaš ko je to? Kaže, ne znam, kaže, to je Džibril, alaihi On je taj, kaže, koji mi je govorio tom prilikom i oporučio mi da se lijepo opodimo prema komši i kaže, smatrao sam da će komšija biti jedan od nasljednika. Koliko mi je poticao me na dobročinstvo prema komši i smatrao sam da će komšija šta naslijediti? Komšiju. Biće i komšija ima osminu, komšija ima desetinu. Tako. Danas je pravilo za gorčaj komši život da mora šta? pošto poto prodat da mora pobići. Vjerujte, priča kakvi čujemo, šta komšije rade i što sam vidio svojim očima. Čovjek komšije iznese zvučnike od 1000 vati, stoni veliki. Ili više. Nije bitno. Veliki oni zvučnici. Znači, baš tako. Zvučnici, znači, i to je samo znači ograda i dijeli a ova ima čovjek svoj biznis. Mušterije mu stalno dolaze. Znači, on mu tako pojača znači, muziku od ujutru do naveče. Da ne možeš ulicom proći, tamo negdje 30 metara, da ne možeš proći nikako. Od... I kažu, zakonski ne možeš mu ništa. On je na svome, ima pravo da radi šta hoće. Nema on mu pravo zakonski ništa, drugi imaju, jel tako? Da je došao na drugo mjesto, imao bi pravo zakonski da ga ometaš i ljude i čovjek na kraju treba zatvoriti taj i radnju koju ima i pogone i tako dalje, treba to sve zatvoriti i proda to za kako sitnu cijenu i pobiću dakle. Kaže poslanik, sam osaname, pomislio sam, kaže, da će biti komšija nasljednik. Kako pravo komšija ima kod komšije. Potom je rekao poslanik, sa osaname, Potom mu je rekao, kaže, da si ga poselamio, kaže, on bi ti salam odvratio. Da ga je poselamio ko? Asab. Anonim je Asab. Je li bol Alija, kaže, jedan od Asaba. Nije spomenuo ime njegovo. Tako, vjerujemo da ovaj Asab, da mu je ostalo sigurno žao što nije poselamio koga. Džibril Alisala. Pa su mogli vidjeti, jel tako, ashabi meleke kada se preobraze i nisu znači u pravom liku kome je stvoren. Vi znate da je Usaid ibn Hodajr učio Kur'an, učio surun Bekara, a pored njega je bio njegov sin Jahja. Pa dok je učio jedne večeri, kobila se njegova oznemirila. Pa se pobojao za sina, on je bio tu pa je prestao učiti. Pa se kobila smirila, pa je počeo, pa je uznemirila se, pa je počeo, pa se stao, pa se smirila i tako par puta. Pa kad je ujutro ustao, obavistio je poslanika, sa osnovu a vidio je nešto kao kandile na nebu. Pa kad je obavijestio poslanika, sa osnovu kaže, vidio sam, kaže, tamni oblak iz koga, kaže, svijete svjetlje, svjetlje ga lavo poslaniče. Kaže, znaš li šta, ko je to bio? Kaže, ne znam, kaže, to su bile meleki, kaže, približili se da čuju tvoj glas svoje učenje Kur'ana. Kaže, da se ostao tako učit, kaže, do sabaha, kaže, oni bi ostali kako jesu i ne bi se zastiralo od ljudi. A nisu bili u njihovom šta? Pravom? Liku, nego su bili u liku kandilja kakvi svjetiljki koje šta? Svjetle. Tako. <clears throat> Tako da je poslanik sa osvijem, znači, vidio Džibrila, ala salam, dva puta, što je stav, znači, ehlu sunnata ol džemata. I meleki su bića koja zaista postoje, koja su prisutna. Nisu te materijalne prirode, isto kao džini, razliku čovjeka. Međutim, nisu ni ono što tvrde neki filozofi i savremeni neki racionalisti pokušavajući to nekako uklopiti. Nema posebna, nema i posebna bića meleki. To, to se može tefsiriti na različne načine, poput bakterija, poput virusa. Poput... Bojim se da, bojimo se da su, da su nekim ljudima zaista da sa njima ovladali virusi i bakterije. Uzvišeni Allah spominje jasno u Kur'anu meleke, i spominju razli, u različitim ovaj, kontekstima i, i Selef se složio na tome i Hadisi o tome je došlo različiti i sve to metaforički tumačiti tako nešto što je došlo onda može slobodno i Kur'an i Islam metaforički protumačiti i Islam to što ste vi razumjeli namaz je da ti to doživiš u svome srcu da ti srcem svojim klanjaš Zekijat je da ti nemaš ništa protiv da pomogneš sirotini. Hadži je da ti imaš lijepu sliku Kabe, obješenu i da vidiš Kabu. To je hadž u pravom smislu. Da e, ti sad ideš dole, hodaš po pustinji, spavaš na refatu. Molim te, ko to čini još? To je igranje sa Allahovom vjerom. Nešto što se može metaforički tumačiti. I učenjaci pristupili takom tumačenju pa se razišli. Nije problematično gdje se učenjaci razilaze, tu je blaže. Tamo gdje, gdje su stvari, elastičnost, ovaj, u minusu, oni pokušavaju, jel tako, tumačiti tumačenjima, znači prve generacije eh, do našeg vremena, dok nisu ljudi saznali za bakterije, za viruse, niko nije znao šta su meneke, jel tako. Ponekad se čovjek treba stiditi da iznese svoje mišljenje. Koje od odudara i od kitaba, i od suneta, i od eh, mišljenja muslimana, i od zdravog razuma, od svega na zemlji. viđenje džina i šeitana. Džini. Džini. Džini su nazvani džini zato što su šta? Zato što su džini. Zato što je dženne, glagol dženne znači nešto sakriti. I zato se naziva dijete u utrobi majke dženin. Zato što je sakriveno gdje? U stomaku, materici. Čovjek lud se zove međnun. Zato što mu je razum šta? Sakriven. Nema razuma. Zove se međnun. Džennet se zove džennet zato što je šta? Sakriven od, od očiju ljudi. To je sve jedan glagol, dženne, sve isti iz, iz dedenica. Znači, znači što je nešto šta? Sakriveno. Čak se i meleki u jednom kontekstu nazivaju džinima. Iz ovoga razloga. Ne zato što su oni džini, jedno, doćemo do toga, jesu li jedno džini meleki. Nego uzvišeni Allah za ođel kaže وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَكَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمَحُضَرُونَ إِنَّهُمْ لَمَحُضَرُونَ I kaže više bosić, više bosić su, više bošci su između njega, između Allaha i džina srodstvo uspostavili. A džini odavno znaju da će takvi u vatru biti privedeni. Ovdje se kaže u ođealu bejnehu u obenel džinneti seba. Oni su između njega i džina učinili srodstvo. Šta su oni govorili? Meleki da su kćerke. A izgleda su džini kćerke. Nego meleki. Pa je ovdje po jednom tumačenju koje ima svoje mjesto i koje je jako, da se ovdje misle, spomenu da su ovdje džini, u ađalu, u bejnehu, u bejnel džinneti na seba, učinili su srodstvo između Allaha i džina, misle se na koga? Na meleke. Zašto? Zbog značenja i zbog tog istog momenta gdje se meleki i džini sastaju, a to je šta? Da ih ljudske oči ne mogu vidjeti. Pa to je razlog, a ne zato što su džini i meleki jedno te isto. Nisu jedno te isto. Pa je džini su, znači, nama nevidljiva bića, stvorena od vatre, plamena vatre, a nepokornici od njih se zovu šeitani. Kao što se nepokornici od ljudi zovu šeitani. Pa je to razlika među džina i šeitana. Često kaže šta je razlika među džina i šeitana? džini su jedna skupina, velika, da skupina stvorenja koju je uzvišen nasvorio. A nepokornici od njih se zovu kako? Šeitanima. Kao što se nepokornici od Benu Adema zovu šeitanima. Pa je šeitan uže značenje od čega? Od, od značenja džina. U ovom smislu. Jel? A širi je u smislu što obuhvata i koga? I ljude. <coughs> Pa je u Kur'anu spomenuti, znači i džini došli spomenuti da su oni, ne možemo kazati da su prot ljudi, ali, ali se sastaju se ljudima u smislu da su dužni slijediti objavu. Oma haretu džinne volince ila li abudu. Ljude i džine nisam stvorio nego da mi bade čine, da mi robovanje uspostave. Pa je to, znači, time zaduženi ko? Ljudi i džini za razliku od meleka koji stvoreni kao pokorna bića i ne mogu biti nepokorni. To će nam koristiti kad dođemo do kasnije jednog pitanja. Pa su džini, znači, a, zaduženi objavom, to su razumna bića, imaju razum, jer ne može biti zadužen propisima onaj ko nema čega. Razum. Kako da bude zadužen nečim što ne može ni svati ni razumjeti. Ludom čovjek objašnjavaš hađ, On samo gleda u tebe i smije se. Ništa ne razumije šta pričaš. I on obavezan hađu. Koji bi ne razumije opće. Znači, pa je zato je ovaj uvjeti, uh, zašto od, od, čovjek bio obavezan širijetskim propisima. Prvo Pomišljaju većine učenjaka, ponedestvo je to prije toga ima privikavanje i djete od sedam godina namazu i sve to u redu. Međutim, biva ha, olovka piše od momenta kada je obavezan, jer tad mu je razum šta? E, u upotpunio minimum da može shvati razumjeti šta. Šta valja, šta ne valja, šta je dužan, šta nije dužan. I od tad bio odgovoran šta? Biva odgovoran za svoje postupke. Pa džini znači nisu materijalna bića, nego su, kako bi nazva, ne mogu i dokučiti, čula. Nego znači za nas nevidljiva, je li tako, nevidiva bića. Imaju mogućnost znači da se pretvaraju, preobrazuju se ovaj, druge likove, oblike, a, jedu, piju, žene se, razmnožavaju se, kao i ljudi. I bit će obračunavane na ahiretu. Pa jedna skupina u dženneta, druga skupina u džahennem. A što se tiče šetana ili iblisa, on je tako stvorenje koje je nepokorno gospodaru bilo nakon što uzvišeni Allah naredio da se učini sečda Ademu, on je odbio ila iblisa eba ostekbere o kane minel kafirin. On je uzoholio se i odbio. Kale ma menake ella tesčude iz amartuk. Kale ene hajrun minhu halekteni min narin o halektehu min tin. Šta te kaže, spriječilo? da obaviš seđdu, da učiniš seđdu kad sam ti naredio. Pazite pitanje uzvišenog Allaha. I rekao što nisi učinio, šta te je spriječilo? Na što to ukazuje? E, baš tako. Traži kao da kaže daj mi opravdanje nekako. Daj mi nešto zašto nisi uradio. A uzvišen Allah to zna, ne treba, ne možeš, možemo jedni drugima, je tako, ovaj, upakivati i umotavati. Ne možemo uzvišeno malo, ali kao da mu kaže daj mi izgovor, daj mi opravdanje zašto nisi uradio da te oprosti. Ali on ustrajava šta? Sam bolji od njega. Ta naredba ne doliči meni nikako, ja sam bolji od njega. Pa je nakon toga, znači, učinio drugi prijestup. Pa je, znači, zaveo Adema i već kako je jeli, kako došlo u kuranskim pričama, što je vama poznato. Kazali smo da može šeitan biti čovjek. Može biti čovjek. Uzvišen Allah Azza wa Jalla kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ juhi ba'duhu mila ba'din zuhru fel qavli gurura. Kaže, i mi smo tako učinili svakom poslaniku, svakom vjerovjesniku neprijatelje od ljudi i džina, šeitane od ljudi i džina. Šejaltinel insi ol džin. Šeitane od ljudi i džina, koji su jedni drugima kićene besjede govorili. Lijepe govore pričaju. Pa je uzvišen je Allah spomenuo, znači da je poslanicima, da je bilo... Ha, ko će mi navesti jednog šeitana od ljudi? Ebu Džehl, eh, pa ima i puno, je tako? Ima i puno, ne bi, teško, je, teško ih je nabrojati. Međutim, učinili smo poslanicima neprijatelje. Ljudi koji stali u poslani, po, da spriječe davu poslanika i da se širi teohid po zemlji, monoteizam, oni su, nema sumnje da su oni jeli, od, te, od te skupine. Došlo je u hadisu Ebu Zara radijallahu anhu kod imama Nesai i kod imama Ahmeda. Od Ebu Mame kaže da je poslanik kao rekao o Ebu Zara kaže utječi se Allahu kaže ta'uz billahi min sharri ash-shayatini min sharri shayatini al-jinni wal-ins kaže utječi se Allahu od zla šejtana ljudi od ljudi od džina od džina od ljudi ovaj hadis je daif. Kao hadis je daif. Međutim, ovaj značenje je e, ispravno, jer, je tako, jer je spomenuo znači da imaju jedni i drugi koji čovjek odvode s pravog puta, pa kaže se da je onda potom poslanik sva proučio pretodno citirane ajet o kezalike džalna <clears throat> i kuli nebina duen šeatina min se ođi. Razilaze se učenjaci od čega je stvoren odnosno e, osnova porijekla Iblisa. Da li je Iblis melek ili je džin? Ispravno je mišljenje kod većine mufesira da je Iblis melek. Većina islamskih učenjaka kažu da je Iblis šeitan, da je bio melek. I to je stav Ibn Abbas, Ibn Mesuda i odobrao ga Ibn Đerira Taberi. I brojni učenjaci. Da je bio šta? Melek. I kad smo rekli Melekima učinite seždu, pa su učinili osim Iblis. Kažu pa Iblis izuzeti odakle? Iz skupine Meleka. Kažu oni izuzeti iz skupine Meleka. Imamo i drugo mišljenje kod islamskih učenjaka koji kažu da je melek da je da je iblis bio džin, da nije bio melek. I to je odabro Ibn Abbas po drugoj verziji, Hasan al Basri, iz Zemahšer je to odabro u svome tefsiru i odabro je to a, Šenkriti u svome djelu Adval Bejan, u Fesir, poslati učenjak. Kazali smo da su ovi učinjaci odabrali mišljenje na osnovu ajeta o izkulna lil mela ike tisuću duli ademe fe seđedu illa iblise eba o stekbere o kjane minel kafiri. Pa su učinili melek seđdu osim iblisa. On je odbio i uzoholio se. I bio je nevjernik. Dobro, imamo drugo u da se gdje se kaže illa iblise kane minel džinni fe fese kane mi robbi. Osim iblisa koji je bio od džina, pa je nepokoran bio svome gospodaru. Kaže Ibn Abbas u tom tefsiru, kaže, a, džini su, kaže, jedno pleme od meleka, jedan klan od meleka, pa je, kaže, on bio iz tog klana. Tako da nema onda razlike u tom pogledu, nego bi bio mele ko? Iblis od, od džina, od meleka. Međutim, ajet u kome se kaže kjane minel džinni, fefesa kjane bio je od džina, on je najjači dokaz u ome pogledu da je drugo mišljenje jače. Da Iblis nije bio melek, nego da je bio šta? Džin. Da je bio džin. A tumačenje koja je došla od Selefa, to nije došlo od poslanika sa osanem. To je tumačenje koje je došla. jesu li potvrđena, nisu li potvrđena, to je sve pitanje. Ako su potvrđena, ovaj uzdišeni spoljašnost Kur'ana ukazuje da je on bio šta? Džin. Da je on bio džin. Isto tako hadis kod muslima Ajše, hadis Ajše o kome se kaže da su meleke stvoreni od svjetlosti a da su džini stvoreni od plamena vatre, a da je čovjek stvoren od onoga što vam je već opisano, to jest od zemlje. A šta je rekao za sebe? Halakteni min nar. Kaže, stvorio si me šta? Od vatre. A poslanik u hadijsku muslima kaže da su džini stvoreni od čega? Od vatre. Pa to je jasno da se rade on džin. Da nije šta? Da nije melek. Wal džanne halaknahu min kablu min nari samu. I, I još prije toga smo džine stvorili od vatre užarene. Hasan al-Basri govorio, kaže, nije Iblis bio ni jednog momenta u svome životu melek. On je uvijek bio šta? Uvijek je bio džin i on je osnova džin. U osnovi je džin kao što je Adem u osnovi šta? Čovjek Adem nikad nije bio melek. Nikad nije bio džin, nego je u osnovi šta bio? Čovjek. E kažu tako i za, tako kaže Hasan basri Uzvišen Allah kaže za meleke, kaže, la ja sun Allahe ma emarahum. Nisu nepokorni Allah, ono što što? Što im naredi? Meleki nisu nepokorni, a on je bio nepokoran. Uzvišen Allah kaže أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُ لَكُمْ عَدُوُ Hoćete li uzeti njega i potomstvo njegovo za bogove mimo mene? Znači da on ima šta? Potomstvo. A imaju li meleki potomstvo? Nema. Jer za potomstvo trebaju muškarci i žene. <coughs> Tako. a meleki وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا I oni su, kaže, učinili meleke koji su Allahovi robovi e, ženskim rodom. Kaže, su ono to pristalo njihovom stvaranju, pa znaju, kaže, njihov šehadet, to što su kazali, bit će zapisan. I bit će pitan za to. Je to znači da si pogodila, da si pogriješila? Pogriješila. Osuda. Pa nema, znači, među melekima koga? Ženskog roda. Pa nema čega onda? Nema potomstva. A kod šetana ima? Kod džina, znači, ima šta? Potomstvo. pa je jače i ispravnije mišljenje znači da je da je Iblis bio džin. Dobro, šta onda znači ajet? Kad smo kazali meleki melekima učinite srđu, pa su učinili osim Iblisa. Znači da je Iblis bio sa melekima. Pa je rečeno, on je bio tu izuzeta koji je bio među, od džina među njima. Pa je rečeno, je tako, zbog velikog, velikog broja meleka koji imaju, koji su postojali, on je našao se izuzeta koji nije ostao bio od meleka. Pa izuzeta između njih. A ne znači da je bio šta? Od njih, jer drugi aj znači ukazuje da je bio šta od? Da je bio od džina. pa je na osnovu znači ajeta ajeta iz sura Kehfi i na osnovu hadisa Ajše i drugih dokaza koji ukazuju znači da bi bio a Iblis da je bio šta? Džin. I da je bio nepokonan svome gospodaru. I da nakon toga ima Jer u osnovi meleki znači stvoreni da budu pokorni, oni ne mogu biti nepokorni, nemaju pravo izbora. Za razliku od ljudi i džina, jel tako, koji mogu biti jedno ili mogu biti jedno ili drugo. Nastavit ću u našem narodnom predanju. Allah te alamu, salli lalama, Muhammed, wa ala alihi, wa sabiju.